je garancija spasa džehennemske vatre bogobojaznost je garancija da će se čovjek spasiti džehennemske vatre ja ibadi fattaqun kaže uzvišeni الله تبارك وتعالى او ربوي موي من se شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه Muslimanski studio Ikre vam predstavlja predavanje profesora Enesa Jolarđije na temu Prijetnja vatru.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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد koža se ježi, pogled se koči, krv se u petnim žilama ledi, a srce od prevelikog straha se kida. A kako i ne bi, kada je upozorenje svevišnjeg Allaha tebareke ve ta'ala žestoko i teško. Ja, ejuha alladhina amanu, قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Ovi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki, strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti. Kaže Ibn Kathir rahmetullahi ta'ala alaihi u komentaru riječi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala Ja ejuhal allazina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ovi koji vjerujete sebe i porodice svoje čuvajte od vatre. To jest naredite samima sebi, svojim ženama, djeci, braći, rodbini, poslužiteljima i poslužiteljkama da Allahu budu pokorni. Odnosno, zabranite sebi i svima koji su skrenuli sa pravoga puta da griješe Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, podučite ih i odgajajte ih. Brinite se o njima po Allahovim propisima. Naređujte im da ih izvršavaju i pomažite im u tome. Kada vidite da neko griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, izgrdite ga i odvratite ga od toga. To je obaveza svakog muslimana da upozna one koji su pod njegovom dadležnošću s onim što im je Allah subhanahu wa ta'ala naredio I šta im je on uzvišeni zabranio? Wala ilaha illa Allah. Kakva li odgovorno za svakog pojedinca? Koliko li mora da povede računa o sebi i svojoj porodici i onima za koje je on nadležan? Wa quduha an-nasu wal hijara 'alayha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Čije će gorivo ljudi i kamenje biti? i o kojoj će se meleki, strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah subhanahu wa ta'ala naredi neće opirati i koji će ono što im se naredi izvršiti. Meleki koji se brinu o vatri su grube čudi. Iz njihovih srca Allah subhanahu wa ta'ala je iščupao samilost prema nevjernicima. Šidadun, snažni. To jest izuzetno su čvrsto građani, veoma su snažni a njihov je izgled uznemirujući. Lica su im crna, a očnjaci im izobličeni. U srcu ni jednog od njih nema ni trun samilosti prema nevjernicima. Zato neka zna svaki onaj koji je zaboravio na svoga gospodara da je kazna njegovog gospodara teška i da su meleki čuvari džahnama zaista grubi i snažni i okrutni i da je njihov izgled uznemirujući i neka ne zaboravi svaki čovjek svoju zadaću u životu na ovom svijetu. Neka dobro povede računa o sebi i svojoj porodici kada je u pitanju naređeno i kada je u pitanju ono što je uzvišeni Allah te bareke ve taala zabranio kaže uzvišeni fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu uiddat lil kafirin onda sačuvajte vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje ona je pripremljena za nevjernike kaže uzvišeni wattaqun nar allati uiddat lil kafirin i čuvajte se vatri koja je za nevjernike pripremljena. A želite li da čujete ko je pravi gubitnik? Želite li da čujete ko je pravi istinski gubitnik? Ko je taj koji će doživjeti najveću tragediju? Kaže Allah tebareke ve ta'ala Kul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim al qiyamati ala dhalike huval al mubin. Reci, Gubitnici su u istinu oni koji na sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto to je očevidan gubitak. To je jasan gubitak. Oni koji sebe i svoje porodice izgube na sudnjem danu. Potpuni gubitnici su oni koji na sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Kaže Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alaihi. Allah žele šanhu će ih razdvojiti od njihovih porodica i nikada se neće sa njima sastaviti. Svejedno, da li njihova porodica otišla u džennet, a oni u džehennem, ili svi bili nastanjeni u džehennemu, neće se sastati, niti će biti radosti kod njih. Evo prave tragedije, evo pravih gubitnika, to su oni koji su bili nevjernici u Allaha tabaraka ve ta'ala. To su oni koji su preselili sa ovoga svijeta, činili su širk uzvišenom Allahu tabaraka ve ta'ala. To su oni koji su se prikazivali kao muslimani, a bili su osnovi nevjernici. To su oni koji su govorili la ilaha illallah, a u svojim prsima su krili mržnju prema Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i vjernicima. Odnosi se na munafike za koje uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala kaže da su oni nevjernici i da je njihova kazna u najvećim dubinama džahannama. To su oni, jednom riječju koji su zaboravili na Allaha tabareke ve ta'ara i oni će, zapamtite, biti najveći gubitnici na sudnjem danu. Jer će se rastaviti od svojih porodica i neće nikada više radosti okusiti upravo zbog toga što su zaboravili na svoga gospodara. A kako se i ne bi krv u petnim žilama ledila? Kada čuje kakvu je kaznu Allah tebareke ve taala pripremio za nevjernike. Kako li je žestoku kaznu Allah subhanahu ve taala pripremio za one koji su mu nepokorni. Wala ilaha illa Allah. Svaki razuman insan svaki onaj koji želi dobro i sebi i svojoj porodici, neka ne zaboravi da je obavezan biti pokoran svome gospodaru, da je obavezan čuvati sebe i svoju porodicu i sve one za koje je on nadležan, da ih čuva od dva tre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Da im naređuje ono što je Allah naredio i da im zabranjuje ono što je Allah Đalešanhu zabranio. Ne prepuštajte ni sebe, ni svoje porodice, ni one za koje ste nadležni, da oni rade što oni hoće. Kad je pusti mog sina, on je malo narastao, on je sad puno punoljetan, mene više nije briga za njim. A jeste briga, jer ti je tvoj gospodar naredio da vodiš brigu o svojoj djeci. A jesi li ga odgojio? pa da je on dočekao svoju punoljetnost u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ili se zaboravio na njega, pustio ga da griješi, pustio ga da odluta od pravoga puta i kada je postao punoljetan, da onako smireno i staloženo kažeš nije mene briga za njim. Jeste briga jer ćeš biti odgovoran svome gospodaru, jesi li mu pružio islamski odgoj, jesi li mu naredio sa sedam godina da namaz obavlja, jesi li ga sa deset godina išibao zbog propuštanja namaza i tako dalje. Ne zaboravite da smo odgovorni i za sebe i za svoje porodice na sudnjem danu. Ala zalika huwa al-khusran al-mubin. Eto to je očevidan i jasan gubitak. A zapamtite, mu'mini nikada neće izgubiti. Mu'mini nikada nisu gubitnici. Pa makar i izgubili bitku, oni su pravi istinski pobjednici. Jer ukoliko u životu na ovom svijetu budu i mučeni, zato će biti nagrađeni. Ako budu protjerani, zato će biti nagrađeni. Ako budu mučki ubijeni, zato će biti nagrađeni. Ako budu mučki ubijeni i poginuli kao šehidi, zapamtite, opet će im Allah želešanu da te počasti na sudnjem danu. I oni su istinski pravi pobjednici, bez obzira na onaj kratki ishod u životu na ovom svijetu. Jer Allah tebara, kebe teala je dao posebne počasti za one koji se njega istinski boje a ne vjernici. Makar i bitku na ovom svijetu dobili, oni su poniženi, oni trpe kaznu. Bez obzira da li bitku dobili, oni će biti pravi gubitnici na sudnjem danu. A ako pak i poginu, prije nego li se pokaju, poginu kao nevjernici i odu Allahu te barek ve ta'ala kao nevjernici, zapamtite, oni su tek onda pravi istinski gubitnici. A neka ne zaborave i munafici da je i za njih bolna patnja pripremljena. Upravo zbog toga što su nepokorni uzvišenom Allahu te barek ve ta'ala i što pokazuju se kao muslimani, a u osnovi raduje ih svaka nesreća koja zadesi islam i muslim muslimane. To je pravi nifak ili semjerstvo koje izvodi čovjeka iz okvira islama, da se čovjek pokazuje kao musliman, a da ga raduje nevjerstvo i da ga raduje odvraćanje od pravoga puta. Allah te bareke ve taala opisuje stanje nevjernika na sudnjem danu. Pa kaže lahum min fawqihim dhulalun min an-nari wa min tahtihim dhulal. Zalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu. ya ibadi fattaqun. nadima će biti naslage od vatri, a ispod njih naslage Time Allah straši robove svoje. O robovi moji, ja ibadi fettequn. O robovi moji, bojte se mene. Allah dželle šanu doziva svoje robove. Ja ibadi fettequn. O robovi moji, bojte se mene. Ja ibadi fettequn. Ja ibadi fettequn. Ja ibadi fettequn. Naš gospodar nas doziva da se njega istinski bojimo. To je ono što se od nas traži. Istinska i prava bogobojaznost od Allaha te bareke ve taala. Ja ibadi fettequn mu'minun. Zapamtite ove riječi. Da se od nas traži bogobojaznost prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer to je garancija spasa džahnemske vatri. Bogobojaznost je garancija da će se čovjek spasiti džahnemske vatri. Ja ibadi fattequn. Kaže uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala. O robovi moji, mene se bojite. kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala govoreći o nevjernicima lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi adh-dhalimin U džehennemu će im ležaj i pokrivači od vatre biti. Eto tako ćemo mi nevjernike kazniti. Pa i ležaj, pa i pokrivači, pa u svakoj situaciji kroz koju prođu, zaista će mučki biti kaženi i trpit će kaznu. I nikada, i nikada, i nikada, i nikada, i nikada, i nikada, i nikada, i nikada neće prestati to kažnjavanje nevjernika u džehennemskoj vatri kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab kada god njihove kože budu izgorile kaže Allah tebareke ve taala badalnahum juludan ghayraha mi ćemo ih zamijeniti drugim kožama liyadhuqu al'adab da oni kušaju kaznu da oni kušaju patnju. I zaista je to prava tragedija. Zaista je prava tragedija da čovjek, iako mu je njegov gospodar podario razum, iako mu je njegov gospodar poslao Rasula sallallahu alaihi wa sallam, iako mu je njegov gospodar objavio knjigu po kojoj će postupati, iako mu je njegov gospodar stavio sve na raspolaganje da može mu biti pokoran, zaboravi na svoga gospodara i kada okusi patnju, onda će istinski da vidi moć i sil svoga gospodara.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 نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر Isakarije ljudima samo opomena, a Sekar je jedan od naziva džehennama. Tako mi mjeseca i noći kada mini i zore kada svani, on je zaista najveća nevolja. Ljudima je opomena onome između vas koji želi pristupiti ili izostati. Kaže Al-Hasan, rahimahullahu ta'ala, za riječi uzvišenog, nadhira lil bašar, on je ljudima opomena, tako mi Allaha, nije Allah ničim gorim upozorio svoje robove od nje, od vatri. Ničim gorim Allah Đalešanu nije upozorio svoje robove. O Allahovi robovi, kazna uzvišenog Allaha, tebareke ve ta'ala, je žestoka a naša snaga je slabašna. Nemamo snage da se odupremo. Nemamo snage da izdržimo tu bolnu patnju. A koga šetan zavara pa mu predstavi da je u mogućnosti držati patnju, kada dođe svojoj kući, ako nema kojim slučajem naložan u vatru, neka upali koher, pa kada se samo malo zagrije, neka nasloni svoju ruku i neka se zapita, Možeš li izdržati? Možeš li izdržati? Pa ako bude našao svoje tijelo da mu može izdržati, onda zaista je on snažan. Ali ubjeđen sam da nema onoga ko će tu izdržati, jer je to žestoka patnja i žestoka kazna. Allahu moj, sačuvaj na džahnemske patnje, sačuvaj nas iskušenja u kaboru i sačuvaj nas iskušenja na dan obračuna. Allahu moj. Sačuvaj nas džehennemske vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Uzvišeni Allah tabareke ve ta'ala kaže Inne fi halki samavati wal ardi wa htilafi lejli wa nahari la ajati li ulil albabe الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار u نبيسا nebesa i u izmjeni noći i dana doista su znamenja za razumom obdareni koji Allaha spominju stojeći, sjedeći i na svojim stranama, na svojim bokovima i o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju, gospodaru naš, ti ovo nisi uzalud stvorio. Uzvišen si ti i sačuvaj nas od kazne u vatri, gospodaru naš. Onoga koga ti budeš u vatru bacio, već si ga ponizio, a nasilnicima neće biti pomagača onaj ko bude bačen u džahannamsku vatru, on je zaista ponižen. I neka znaju svi nevjernici, munafici, i mnogobošci, neka znaju svi oni koji ne vjeruju Allaha tebareke ve ta'ala, da će biti na sudnjem danu poniženi ako se ne pokaju Allahu tebareke ve ta'ala. Pravo poniženje je nevjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala. Svi koji traže ponos mimo Islama neka znaju da ga nikada neće naći. Jer je poniženje u griješenju prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Qul a unabbi'ukum bi khairin min thalikum lillazine attaqav inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha l'anharu khalidina fiha wa azvajum mutahharatun wa ridvanum min Allah wallahu basirum bil ibad. Reci, hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji budu bogobojazni, kod gospodara svoga će imati džennetske bašće, ispod kojih rijeke teku, u kojima će vječno boraviti i imaće supruge čiste i zadovoljstvo od Allaha. Allah dobro vidi robove svoje.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 Allahu akvar. Kakva li je uopće uporedba između stanovnika džahnama i stanovnika dženneta? La jeste bi ashabu nari wa ashabu džanneta nisu isti stanovnici vatre i stanovnici dženneta. La jeste bi ashabu nari wa ashabu dženne. Nisu isti stanovnici vatre i stanovnici dženneta. La jeste bi ashabu nari wa ashabu dženne. La jeste bi ashabu nari wa ashabu dženne. Nisu isti stanovnici vatre i stanovnici dženneta, o Allahovi robovi. Nisu isti bogobojazni i pokvareni. Nisu isti odani i poslušni Allahovi robovi i razvratni i nepokorni i neposlušni. Allahu moj, tebe molim da nas učineš od onih s kojima si ti zadovoljan. Allahu moj, učini nas od onih s kojima si ti zadovoljan. Allahu moj, budi s nama zadovoljan i s našim postupcima. Potpomozi nas da popravimo svoje loše postupke, Allahu moj. Oprosti nam grijehe naše i pomozi islami muslimane u cijelom svijetu. Allahu moj, sačuvaj nas džahnemske vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Allahu moj, sačuvaj nas džahnemske patnje i i svega onoga što si za nevjernike pripremio. Allahu moj, tebe molim da oprostiš i nama i našoj braći koja su nas pretekla u imanu. Allahu moj, tebe molim da potpomogneš islami muslimane u cijelom svijetu. Allahu moj, pomozi ih protiv naroda nevjerničkog. Allahu moj, tebe molim da pomogneš islami muslimane, a da poniziš svakog nevjernika, svakog munafika ili licemjera i svakog onoga koji više voli novotariju od sunnata tvoga Rasula sallallahu alaihi wasallam. Allahu moj, oprosti oprosti i nama i roditeljima našim. Allahu moj, tebe molim da uputiš i nas i porodice naša na, pravi put. Allahu moj, učini nas od onih koji će biti ljubomorni na tvoje granice. Allahu moj, tebe molim da nas potpomogneš kod naređivanja na dobra odvraćanja od zla. Allahu moj, učini nas od onih koji će iskreno govoriti i u tvoje ime iskreno raditi. Allahu moj, tebe molim da ono što kažemo bude u tvoje ime i da ono što primijenimo bude u tvoje ime. Allahu moj, učini nas od iskrenih tvojih robova, i potpomozi nas da samo istinu govorimo, da se za nju žrtvujemo.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 إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود شنف مسامعنا الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيه